القبلة قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله kaže Muhammed ibn Sirin rahimehullahu ta'ala dočekali smo Enesa ibn Malika kada je došao iz Šama pa smo ga sreli kod mjesta koje se zove Ainu Temr pa sam ga vidio da klanja na svome magarcu okrenut lijevim bokom prema kjabi. Pa sam mu rekao, vidio sam te da klanjaš mimo pravca kible. Pa je rekao da nisam vidio poslanika sallallahu alaihi sallam da tako čini, nija ne bih tako činio. Autor je spomenuo ovaj hadis treći u poglavlju okretanja prema kibli. Spominjali smo prvi hadis i drugi i ovo je treći. U prvom hadisu je hadis Ibn Omara, ako se sjećate, u kome kaže Ibn Omar, klanjao je poslanik sallallahu alaihi vseleme na file na svojoj jahalici dok je bio na putu. Kod god da se okrenula jahalica. Pa i ovome hadisu spominje šta? Klanjanje mimo pravca kible. Ali u drugom hadisu je autor spomenuo promjenu hadisu kome se spominje šta? Promjena kible iz pravca Šama u pravac Meke. Zar nije bilo preče da se ovaj hadis spomene nakon hadisa Ibn Omara? Zato što jedan i drugi govore o čemu? O namazu putnika na jahalici mimo pravca. Pa je bilo preče da ova dva hadisa dođu jedan do drugog i da nakon toga dođe treći hadis koji govori o čemu? Promjen kible, to tako? To je bilo preče, znači taj bi poredak bio, taj bi poredak bio precizniji. Enes ibn Sirin, koji je bio uz Enesa ibn Malika, njegov sluga, njegov stalni pratilac, rođen je zadnje godine Osmanovog hilafeta. Kaže se da su ga donijeli Enesu ibn Maliku, pa da mu je dao svoje ime Enes i da mu je dao nadimak Ebu Hamza. A Ebu Hamza je nadimak čiji? Anasa ibn Malik. Pa mu je dao svoje ime i svoj nadimak. I umro je 120. iđeske godine. Kaže Ibn Ma'in, naj bolja djeca ili najbolji prenosioci od sirinove djece je Muhammed. Muhammed ibn Sirin, poznati tabin. Je tako? Često spominjamo koga? Muhameda ibn Sirina. Znači, njega često spominjemo i on je naj ovaj pouzdaniji od Sirinove djece. Potom dolazi Enes ibn Sirin, kaže Jahja ibn Ma'in, poznati učenjak za njega, la ba se bihi. Kada hadijski učenjaci kažu la ba se bihi, to znači da je hadis dobar. Osim kada kaže Ibn Ma'in la ba se bihi, on misli da je ravija vjerodostojan. To je njegova posebna terminologija koga se ti, koja se tiče koga? Jahje ibn Ma'ina. Što je njegova posebna te, terminologija vezana za njega, pa kada se ocenjuju hadisi, to je ne, neophodno poznavati da znaš na kom je stepenu šta? Određeni, na kom je stepen određeni hadis. La ba'se bihi ili lejse bihi ba'sun su dvije slične, znači dva slična izraza, iako je kod hadiskih slušnjaka jača prva sa la negacijom nego sa lejs. Dalje, Mabed ibn Sirin je sin čiji? Sirinov, brat Enesovi i Mohamedov, ali je bio, neki kažu, slab ravija, dok su drugi prihvatali njegove hadise. Potom imamo Jahja, Jahja ibn Sirin, koji je bio slab prenosioc, a neki ga isto smatruju pouzdanim. Imamo Kerime i imamo Hafsu koja je bila bolja od nje, od Kerime. To su dvije šta? Kćerke. Kerime bintu Sirin i Hafsa bintu Sirin, to su dvije kćerke. Hafsa je bila pouzdanija od koga? Od Kerime. Kaže imame Zehebi u svome dijelu, mi zanuli etidal, nije nikada u istoriji Islama potvrđeno da je žena slagala na poslanika, salasolam, da je iznisla hadisa. Znači, to nije šta zapamćeno. I to je odlika ženama koji nemaju muškarci. Znači, da nikada nema, nema žena koje su šta? Lažovi. Da su lagale. Nego može biti slabo pamćen, ali nije bila šta? Lažov. Tom odlikom ovaj su se istakli muškarci. Jeli? Kako je to kako odlika? žene nisu znači nikada lagale na poslanika sallallahu alejhi Ajnu Temr je mjesto gdje su poginuli mnogi ashabi poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Himar je u arapskom jeziku magarac, a za žensko se kaže, za ženku se kaže etan. Etan to je ženka. Kaže, vidio sam te da klanjaš mimo pravca kible, Kada ga je pitao Enes i kada mu je rekao, vidio sam te da klanjaš mimo pravca kible, pitao ga je znači o načinu okretanja prema, odnosno o načinu okretanja u namazu, ni o čemu drugom, o načinu klanjanja i slično tome. Kaže Dare Kutni da nije potvrđeno da je poslanik sallallahu sallam ikada klanjao na magarcu da je ovo greška od nekog od ravija, što se spomenu nekim hadisima, to je, kažu, postupak koga? Enesa ibn Malika, on je to činio. I kažu da su neke ravije koje to prenose da su pogriješile. No, međutim, kaže Ibn Hajar Raskalani da bileži imam Esserađ u svome musnedu, a taj musned je izgubljen, da je Enes ibn Malik vidio poslanika sallallahu alejhi ve da klanja na na magarcu. I to potvrđuje potvrđuje još neke verzije tako da ne bi smetalo znači potvrditi da je poslanik sallallahu alejhi klanjao i na magarcu. Pogledajte samo preciznosti muhaddisa. Koliko raspravljaju, kakve veze da ima da li je poslanik sallallahu klanjao na magarcu ili klanjao na na devi ili na konju i što tome. Klanjao je na čemu? Na jahalici, je tako? no međutim ne dozvoljavaju ni jedan harf da prođe, a da ga dobro ne provjere i ne prenese se njegov sunnet sallallahu sallam onakav kakav šta? Onakav kakav jeste. Pa su znači zbog jednog harpa bili spremni da oputuju na krajnji istok ili krajnji zapad da se uvjere nešto da li je potvrđeno od poslanika sallallahu alaihi sallame ili nije. U ome hadisu je dokaz da je dozvoljeno klanjati na filu namaz mimo pravca kible, kao što smo spominjali u hadisu Ibnu Omara. I dokaz da je dozvoljeno klanjati na magarcu, iako u ome hadisu nije pojašeno podrobno način znači, klanjanja, već je došlo kod imama Malika u njegovoj uveti, da je činio ruku i sržde pokretima svoje znači glave ali nije glavu spuštao ni na Znači, kada se klanja na jahalici, ovo je bitno. Danas su jahalice drugog oblika. Kada čovjek klanja u autu, neće glavu spust, na primjer, na volan. Ne zato što može zaspati, pa napraviti belaj. Nego zato što može šta? Zato što radi suprotno sunnetu nego znači povija tijelo, ali ne stavlja glavu ni na Kao čovjek koji kada klanja na stolici, ne stavlja ruke ispred sebe ovako, nego znači drži ruke na koljenima svojim i pokretima glave klanja. A neće znači staviti ispred sebe jastuk i činiti seždu na jastuk, to je pogrešno nego znači spusta glavu koliko može, a na jahalici neće spustiti. Jer Enes Ibn Malik mogao na jahalice spustiti glavu do, do jahalice same, bilo na sedlo ili na jahalicu. No međutim, nije to, nije to činio. Kada je upitan o tome, rekao je tilke, a, a rekao je Malik, kaže, Ibn Enes kaže, o tilke sunnetu salati ala dabbe. To je, kaže, sunnet kada se klanja na jahadicu, da se tako klanja. I iz ovoga hadisa neka olema zaključuje da je magarac čist i da je njegov znoj čist jer čovjek koji na njemu jaše teško je znači da jaše da ne dotakne šta nešto od znoja ili slično tome pa kažu magarac je čist. <clears throat> Možemo, postećemo, ko Bog da postećemo, kad završimo sa hadisom. I ome hadiso je dokaz da se trebamo vraćati uvijek na postupke poslanika sallallahu alejhi ve selleme i da uz njih da iz njih znači uzimamo način znači obavljanja obredoslovlja. I pogledajte ovdje kako je odgovarao Enes ibn Malik. Šta je rekao? Da nisam vidio poslanika sallallahu sa osrem da to čini, ne bih ni ja to učinio. Znači, odgovorio mu je postupkom poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa to su najljepši znači odgovori za razliku znači od toga da odgovaramo ja ne vidim u tome nikakve smetnje, šta ima loše. Isteč o tome, nego kažemo tako je čini oko poslanik sallallahu alejhi ve alihi ve sellem. Kao što je pitala Muaze, kada je pitala Ajše zbog čega mi moramo napostiti kada smo u hajzu, a ne moramo naklanjati propuštene namaze. Pa kaže, jesi li ti harurije, to ne ti, jesi ti, kaže, haridžika. Nisam, kaže, haridžika, ali pitam. Kaže, tako je bilo vrijeme poslanika, sallallahu alaihi sallam, naređeno nam je bilo da napostimo, a nije naređeno bilo da naklanjamo. Pa je odgovorila čime? Sunnetom poslanika, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. I ome hadisu je dokaz da je dozvoljeno čekati putnika kad dolazi da iziđeš pred njega. Je li tako? Da iziđeš pred putnika. I dokaz je u njemu da je dozvoljeno pitati kada vidiš nešto da radi neko što je mimo tvoga običaja ili adeta ili tvoje spoznaje da ga upitaš zbog čega to radi. Tako kaže, šta kaže Enes ibn Sirin? Vidio sam te da klanjaš mimo pravca kible. Pa kaže mu, vidio sam poslanika sallallahu alejhi da je tako činio. I u njemu je dokaz da učenik kada vidi nešto od svoga učitelja da treba što mu je nejasno da treba šta pitati. Treba pitati zašto i kako. Ne kao što kažu oni koji su stupili od sunnete poslanika sallallahu alejhi budi kaže ispred svoga šejha kao mejit ispred onoga koji ga gasuli kako god da te okreće, ti nemaš pravo da upitaš ni zašto, ni kako. To je pogrešno. Jer treba se poučiti, znači, ispravnom vjerovanju. I treba se poučiti ispravnim propisima, i što čovjeku nije jasno da upita. I u ome hadisu je dokaz da treba odgovarati sa, sa argumentom. Argumentovano da se odgovara jer u šerijatu je sve vezano za za šta? Za argument. I kada bi ashab nešto prenio, a suprotno tome radio, u čemu je pouka? Onome što prenosi ili onome što radi? Molim? Što prenosi? On je jedno prenio, a suprotno tome radi. Možda je to njegov štihad. Možda misli da je određeni propis dokinut. Uh, No međutim, pouka onome što je prenio, a ne onome što je radio. I u ovome hadisu isto tako dokaz da kada čovjek osuđuje nešto, treba osuditi na lijep način. Kaže mu, e, Enes Ibn Sirin, vidio sam te da radiš tako i tako. Znači, na jedan lijep način je to šta? Blag način je to osudio, ili pitao o propisu koga ne poznaje. Pa znači čovjek treba uvijek prilaziti, ili koliko čovjek braće da učio, koliko da znao, uvijek neka mu se sitnica podkrade da je ne zna i da nije za nju čuo. I najveća ulema. Ibnul Kajim kaže u svome dijelu Zadul Mad, kaže nema u sunnetu dokaza da se poslije rukua treba kazati Allahumme rabbena wa lekel hamd, da se spoji između Allahumme i we. Posle rukua možemo kazati Rabbena lekel hamd, Rabbena wa lekel hamd, Allahumme Rabbena lekel hamd i ostala je četvrta Allahumme Rabbena we lekel hamd. Da spojimo između čega? Allahumme i we. Znači da kažemo Rabbena lekel hamd, Rabbena wa lekel hamd, Allahume rabbena lekel hamd ispravno. Ali četvrto Allahume rabbena ve lekel hamd kaže to nije došlo u sunnetu. No međutim taj hadis bliži Buhari u svome sahihu da se kaže Allahume rabbena ve lekel hamd. Ibnul Kajim znači imam imama kaže a hadis gdje? U Buhari. Čovjek može zaboraviti čovjek može zaboraviti. Ibn Hajar Vaskalani kaže, kada je došao hadis, ko pređe ispred klanjača da zna alejhi, leu ja'lemu ma alejhi, kada bi znao šta je na njemu, čekao bi 40. Nema nigdje šta je na njemu od grijeha. Ta riječ minel ism nema. Ibn Hajar u Fethul Bariju kaže to nema nigdje, to ne postoji, no međutim kada je pisao svoje dijelo Bulugul Maram, napisao je tamo Minel Ism. Kaže šej Salman al vratio sam se, kaže, na manuskript koga je pisao Ibn Hajar svojom rukom. I napisao je tamo šta? Minel Ism od griha. A u Fethul Bariju kaže tog dodatka nigdje nema, ko je to ubacio u hadisu. Pa čovjek zaboravi, ne zna, previdi, koliko god znači da znao, uvijek se desi nešto znači što ovaj što propusti. Tako da treba upitati za određenu stvar na lijep način šta je argument, šta je dokaz, a nikako da smatra ono što je on naučio da je to vjera i da se tu zaustavlja, zatvara se krug šarijata i mimo toga nema ništa. To je najveća greška. I greška slična njoj jeste da čovjek smatra da je ispravno ono što je on čuo što je naučio. Nema mogućnosti da to bude šta? Pogrešno. Ili smatra da je ispravno i preferirajuće mišljanje ono što je prvi put čuo. I to je čudno. Ti si mogao čuti jedan put pa da se vratiš, pa ponovo vratiš na drugo mišljenje, pa ne mora znači znaš da je ispravno ono što si prvi put čuo. Pa tako čovjek kada vidi stvar da neko čini što ne zna ili ne poznaje da upita, vidio sam čini što i to, šta je dokaz? A ne da uzima sebe i svoje postupke kao mjerilo čega? Islama. Ja sjećam jednom, smo prilike sjedili s jedinim mamom, i jedan od prisutnih koji je malo onako ovaj, pod čokom malo više nego što treba, kaže kompjuter je haram. Kaže ovaj imam, kako haram? Pa kaže haram, tako. Kaže kako može biti haram, ja imam kompjuter u kući, kako može biti haram? On je sebe uzeo zašto? Za? Za mjerilo. Znači on šta, a, ova, njegovi postupci su mjerilo islama. I ono što on čini ne može nikako biti pogrešno. Kako je vezan što imaš što ti imaš kompjutor? Ako ima dokaz da je haram, nema dokaza naravno. Međutim, ako ima dokaz da je haram, to nema veze što ti imaš kompjuter u svojoj kući, to ne mijenjalo propis. Pa ne smije čovjek sebe znači uzeti za mjerilo. Neko ako ne znaš, ili ako nije kazano, treba pitati, jer postoji, možda postoji hadis daif, možda postoji mišljenje kod islamskih učenjaka, možda postoji praksa selepa, možda, možda, možda, stoga čovjek ne treba žuriti šta da usudi određeni postupak. I koliko puta ljudi znaju doći kažu, ovaj, evo, kaže, vidite, kaže, ovaj bidat koji se čini. Nije to bidat. To, to može biti po određenoj pravnoj školi da je tako. Mujezin uči i kamet i kaže, kad kameti salatu, kad kameti salat, ima viće Allahu ekber. Kažu, pogledajte bidata. Po sunnetu poslanika, sallallahu sallam, treba se proučiti i kamet i donijeti se tekbir. Tačno. No, međutim, po hanefijskoj pravnoj školi ima mišljenje da imam donosi tekbir prije nego što mu jezin završi sa i kametom. Pa ljudi koji rade po pravnoj školi i slede jedan mesec, to za njih nije novotarija. To bi bila za tebe novotarija koji znaš sunnet i koji poznaješ da, da je to suprot onome što je radio poslanik sa osrame. No, međutim, ljudi koji slede mesec i koji su to naučili tako, za njih to neće biti novotarija. Oni će imati jednu nagradu zbog promošenog ištihada. Tako da čovjek znači ne treba suditi i osuđivati, trčati sa osuđivanjem, jer kod određenih islamskih učenjaka znači ovaj, e, jeli, postoje mišljenja koja su iznimna, a ljudi koji ne poznaju Kur'an i Sunnet ne mogu ići haditi sobom, oni su dužni da slijede učenjake. Ne mora biti jedan pona osob, no međutim dužni su da slijede i da pitaju učenje. Tako da čovjek treba znači kod ovoga ovaj uvijek zastati, ne treba žuriti sa osuđivanjem stvari koje smatra da je da je bidat. Oni smo završili poglavlja, znači okretanja prema kibli i nakon toga nam dolazi poglavlje a, babu sofu wa ahkamuha ili babu sufufi u ahkamiha, pa ćemo inša Allah govoriti o tome a, u našem narednom druženju.